Bu həyatda yollar çoxdur. Bu həyatda insanların əksəriyyəti hər 100 nəfərdən 99-u öz işlərini elə qurur ki, axırda cəhənnəmli olur. Onlar vaxtlarını boşuna keçirir, əksəriyyəti də Allahın ayələrindən üz döndərir və beləliklə də cəhənnəm əhlinə olur. Biz, müsəlmanlar isə bu həyatda yaşamağın məqsədini bilirik. Nəyə görə yaşayırıq? Bu həyatda yaşamaq cənnəti qazanmaq üçündür. Bu həyatda hər gün 24 saat vaxtımız olur. O 24 saatın 8 saatini yatırıq. Bu 8 saatı əgər biz yatanda dua ilə başımızı yatağa qoyuruqsa, oyandıqda Allahı zikr etməklə oyanırıqsa, o 8 saat da bizim üçün savaba yazılır. Cahillər, nadanlar isə Allahı zikr etmədən yatır, oyananda da Allaha həmd etmir və beləliklə də 8 saatını itirir. Günə 8 saatdan ömrünün üçdə birini o itirir. Biz müsəlmanlara isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bundan da maksimum istifadə etməyin yollarını öyrədir. Təsəvvür edin ki, sizə 15 dəqiqə vaxt veriblər və deyiblər ki, 15 dəqiqə ərzində ən bahalı tükandan ürəyin istədiyini götür, sənindir. 15 dəqiqənin son saniyəsinə qədər əlini atıb nəsə götürəcəksən ki, vaxtını itirməyəsən. Sənin olsun. Bu həyatda da bizə 40 il, 50 il, 60 il, nə qədərsə ömür verilib, o ömür başa çatan kimi canımızı alacaqlar. Və bir daha bu həyata qayıtmayacaq. Bu həyatda olan vaxtdan səmərəli istifadə etməliyik. Bu həyatda kimlər vaxtdan səmərəli istifadə edib, kimlər savab qazanıb, onların həyatına baxsaq, onlar kimi olsaq, onların qazandığını biz də qazanacaq. Bunlar da Allah'ın gönderdiği peygamberler ve onların yanında olan sahabeleridir.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 Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu böyük uğurdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini o qədər çox istəyirdi ki, onların hər birinə aid bir gözəl fəzilət, bir gözəl üstünlük ümmətə xəbər verib ki, ümmət də onları sevsin. Ümumi şəkildə onları sevmək üçün Peyğəmbər s.ə.v deyir, xayrun nəsi qarni. Ən xeyirli insanlar mənim yanımda olanlardır. Sahabələrim. Bu bəs edir. Peyğəmbər s.ə.v-i sevən adam onları da sevməlidir. Digər bir hədisdə Rasulullah s.ə.v deyir ki, mənim sahabələrimi söyməyin. Əgər sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədəqə versə, onlardan birinin verdiyi bir oğuz, hətta yarım oğuz sədəqəyə bərabər olmaz. Və yenə hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sahabələrim haqda pis fikir ağlınıza gələrsə, susun. Onu dilinizə gətirməyin. Danışmayın. Əksinə, sahabələrin gözəl cəhətlərindən danışmalıyıq ki, onları sevək və insanlara sevdirək. İndi mən sizə sahabələrin bəzilərinin hər birinin ancaq bir fəziləti barədə danışacağam. Görəsiniz ki, sahabələr bir-birindən nə ilə fərqlənirdilər? Nə ilə üstün idilər? Abu Bakır radiyallahu anh barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, əgər Allahdan başqa özümə xəlil, yəni ən sevimli dost seçmiş olsaydım, Abu Bakrı seçərdim. Lakin İslam qardaşlığı, dostluğu daha xeyirlidir. Abu Bakrın qapısından başqa bütün qapıları qapadın. O dövrdə sahabələrin bir çoxunun qapıları məscidə açılırdı. Evindən çıxıb məscidə girirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, Əbu Bakr radiyallahu anhın qapısından başqa bütün qapılar qapadılsın. Bu hədis Əbu Bakr radiyallahu anhın üstünlüyünə dəlalət edir. Nə qədər yaxın idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ömər radiyallahu anh barədə Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Hədislərin birində buyurur ki, Allah hər bir ümmətə Peyğəmbər göndərir. Və mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Əgər məndən sonra Peyğəmbər gəlmiş olsaydı, Ömər olardı. Quranın 6 ayəsi Ömər radiyallahu anhın təklifindən sonra təklif etdiyi kimi nazil olur. Təsəvvür edirsinizmə? Osman radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə həyətində hə, ətəyini qaldırır dizindən yuxarı, ayaqlarını salır hovuza. Bu vaxt Abu Bakr içəri girir, ona əhəmiyyət vermir. Ömər içəri daxil olur, ona əhəmiyyət vermir. Osman içəri daxil olduqda ətəyini aşağı salır. Zövcəsi soruşur ki, ya Rasulullah, niyə o iki sahabəyə əhəmiyyət vermədin? Osmanı görəndə ətəyini aşağı salır deyir, mələklərin utandığı adamdan utanmayınmı? Mələklər deyir, mələklər bilirsiniz nə qədər? Göydə bir qarış boş yer yoxdur, hər yer mələkdir. Yerdə də mələklər doludur, dolu. Onların sayını ancaq Allah bilir. Onların hamısı Osman radiyallahu anhadan utanırdılar. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh bu arədə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İstəmirsənmi ki, sən Harun Musaya yaxın olduğu kimi mənə yaxın olasan. Harun, Musa qardaş idilər, həm də elçi idilər, peyğəmbər idilər. Harun Musaya nə qədər yaxın idisə, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu da peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə o qədər yaxın idi. Bunlar cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən idilər. Bu 4 sahabə, raşidi xəlifələr. Həmçinin cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biri də Abdurrahman ibn Avf idi. Abdurrahman ibn Avf ölüm əyağında ikən vəsiyyət edir. Xurma bağını satırlar. 170 kilo qızıl edir. Və bunu Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrin arasında bölüşdürür. 9 zövcəsinin arasında. Onlara o qızılı ver verdikdə Ummu Sələmə ilə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini yada salır. Deyir, bir zaman Peyğəmbər s.ə.v bizə demişdi ki, vaxt gələcək, ümmətimdən xeyrxalq, əməli salih bir bəndə sizin qeydinizə qalacaq. Allah Abdurrahman ibn Avfa cənnətdəki səlsəbil qulağından içirsin. Bu da bu sahabənin fəzilətidir. Talhə ibn Ubeydullah radiyallahu barədə Peyğəmbər s.ə.v sahabilərinə deyir ki, yer üzündə gəzən şəhid görmək istəyirsinizsə, Talhəyə baxın. Müjdəliyir onu şəhid olmaqla. Sad ibn Əbi Vaqqas bu sahabə məşhur sahabədir. Bu sahabə haqda sizə söhbət eləmişəm. Sahabə Uhud döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v deyir, atam, anam sənə qurban və ömrü boyu bu kəlmə ilə fəxr edir. Ki, Peyğəmbər s.ə.v mənə atam, anam sənə qurban deyib. Yaşsa ondan 18 yaş kiçik olun. Lakin bir məclisdə uzaqdan Səadi görür və deyir, bu mənim dayımdır. Göstərin görüm hansı birinizin belə bir dayısı var. Və Rasulullah s.ə.v sahabələrin bir çoxu üçün dualar edib. Gəlirdilər, deyirdilər, ya Rasulullah, dua ilə filan iş olsun, eləyirdi. Bu sahabə üçün isə ayrıca bir dua edir. Deyir, Allahümmə istəcib li sədin izə dəəkə. Allahım, səd nə vaxt sənə dua eləsə, onun duasını qəbul elə. Fəzilətə baxın. Zübeyir ibn-i Avvam, radiyallahu anh, bu çox cəsarətli, şücaətkar sahabə olur. Ayaq üstə duranda təsəvvür edin, atın üstündə olan sahabədən hündür olur döyüşkən savabı olur. Əhzab döyüşündə 10 mindən çox ordu Mədinəyə gəlir müsəlmanların üstünə. Peyğəmbər s.ə.v deyir, kim gedib onlardan mənə xəbər gətirər? Kəşfiyyata getmək çox təhlükəli idi. Heç kəsdən səs çıxmır. Zübeyir ibn Lavvam radiyallahu anh deyir, mən gedərəm, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v bir də soruşur kim gedib mənə düşməndən xəbər gətirər? Zübeyir ibn Ləvvam radiyallahu anh deyir, mən gedərəm. Onda Rasulullah s.ə.v bu səhabə haqda görür, nə deyir? Deyir ki, hər bir Peyğəmbərin həvarisi, yəni ən yaxın sirdaşı olur. Mənim də həvarim Zübeyir ibn Ləvvamdır. Peyğəmbər s.ə.v-in həvarisi kimi tanınırdı bu səhabə. Əbu Ubeydə bin Cərrah, bu da cənnətlə müjdələnən sahabələrdəndir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bunun haqda deyir ki, hər bir ümmətin ən etibarlısı olub, əmin. Bu ümmətin də ən etibarlısı Abu Ubeyd ibn Cərrahdır. Radiyallahu anh. Təsəvvür edirsinizmi? Nə qədər müsəlman olub, nə qədər müsəlman var və nə qədər müsəlmanlar elə olacaq, onların hamısının arasında ən etibarlısı bu sahabədir. Əbu Beydə İbn-i Cərrah radiyallahu anh. Səad ibn Muaz, bu sahabənin fəziləti nədir? Bu sahabə vəfat etdikdə ərş onun ölümünə təsirlənir və titriyir. Təsəvvür edirsinizmi? Ərş onun ölümünə acıyır. Və bir gün Peyğəmbər s.ə.v-in yanına ipəkdən bir köynək gətirirlər Sahabələr o ipək köynəyə əllərini vurur, onun nə dərəcədə zərif, yumşaq olduğuna təəccüb edir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, siz buna təəccüb edirsiniz. Halbuki Sad ibn Muazın cənnətdəki cib dəsmalı bundan da zərif, bundan da yumşaqdır. Cənnətlə müjdəliyir onu. Suheyb Ar-Rumi radiyallahu anh. Eşitmişsiniz bu sahabanı? Bəlkə də birinci dəfə də eşitirsiniz. Ancaq sahabənin fəzilətinə baxın. Sahabilərin əksəriyyəti Məkkədən Mədinəyə gecə ilə hicrət edir ki, müşriklər onları görməsin. Hazırlayır və gözləyir. Onlar yaxına gəldikdə deyir, vallahi son nəfəsimə qədər sizinlə vuruşacağım. Nə cür vuruşduğumu da bilirsiniz. Ancaq sizə təklif edirəm, Məkkədə iki cariyə və kifayət qədər var dövlət qoyub getmişəm. Onlara sizə verirəm. Onlar da razılaşır, qayıdır, gedir. Malından da keçir. Canından da keçməyə hazır idi və hələ Mədinəyə gəlib çatmamış Allah subhanətə alə Peyğəmbərinə ayə nazil edir. Bu sahabə haqda. Hər dəfə o ayə oxunduqda o sahabə yada düşür. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ فِغَا مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlar arasında elələr də var ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canından da, malından da keçməyə hazırdır. Hənzələ radiyallahu anh, məşhur sahabədir. Bu sahabə Uhud döyüşündən qabaq evlənir, gecə zövcəsi ilə yaxınlıq edir, səhər cihad elan edilir və qüsr etmədən qalxır, cihada gedir və şəhid olur. Sahabeler de bunu bilir. Ve isteyirler onu gusletsinler. Yusunlar. Çünkü cenabetli aldadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, görmürsünüz ki mələklər artıq onu yuyub, gusledib. Mələklərin yuduğu sahabədir. Hanzale el əsəviyyə radiyallahu anh. Ukkaş ibn-i Mihsan radiyallahu anh'ın üstünlüğü nədə idi? Cənnətə sualsız girən sahabədir. adı bizə məlum olan 70 min ki, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaq, onlardan adı bizə məlum olan sahabə Uqqəş ibn Məhsəndir. Radiyallahu anh. Həmzə ibn Abdülmuttalib. Bu sahabənin üstünlüyü nədədir? Cənnətdə nə qədər şəhidlər olacaqsa, hamısının ən hörmətlisidir. Seyyid-i şühədə. Cənnət şəhidlərinin ən hörmətlisi olacaq. Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh, bu sahabənin üstünlüyünə dədir. Bu sahabə Muhtə döyüşündə iki qolunu itirir. Sonra da şəhid olur. Və Peyğəmbər s.ə.v yuxuda onu görür ki, cənnətdədir. Və deyir ki, təyyarı gördüm. Cəhəfəri gördüm. Daha doğrusu, Cəhəfəri gördüm, mələklərlə bir yerdə öz qanadları ilə uçurdu. Qollarının yerinə Allah s.ə.v ona qanad verir. Ki, cənnətdə mələklərlə bir yerdə uçsun. Həsən və Hüseyin radiyallahu anh mübarədə Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Hər dəfə onları qucaqlayıb, bağrına basıb öpəndə deyərdi ki, Allahım, mən onları sevirəm, sən də onları sev. Və onları sevən hər kəsi sev. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in reyhan qoxulu ən sevimli nəvələri idi. Hüzeyfət ibn-i Yəmən radiyallahu anh bu sahabə nə ilə fərqlənirdi? nə ilə üstün idi digər sahabələrdən? Bu sahabənin ləqəbi var. Sahibu sir. Sirrin sahibi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərin adlarını ancaq ona bildirmişdi. Və digər sahabələr baxırdılar, Hüzeyfə hansı cənazədə iştirak etmirdisə, onlar da o cənazəyə getmirdilər. Bilirdilər ki, o münafiqdir. Salman Farisi radiyallahu anh Bu sahabə bilirsiniz, nə cür əzablı yollar keçir, axır ki, gəlir Peyğəmbər s.ə.v-i tapır. Vəzirin oğlu kölə vəziyyətinə düşür ki, tək ki, Allahın Peyğəmbərinə qovuşsun və tapır onu. Bir gün Peyğəmbər s.ə.v Salman Farisi də yanında, digər sahabələr də o məclisdə ayə nazil olur. Peyğəmbər s.ə.və cümə surətinin ayəsi nazil olur. Səni hələ sənə qovuşmayanlara da Peyğəmbər göndərmişik. Yəni, o kəslər ki, səni görmür, səni sevir, onların da Peyğəmbərisən. Bu vaxt Abu Hureyra radiyallahu anh deyir, ya Rasulullah, bu ayə kimə aiddir? Gözləyir desin sənə. Çünki Abu Hureyra 300 kilometr oyandan, Qavuz qəbiləsindən durub gəlib ora, evsiz, eşiksiz Peyğəmbər s.ə.v yanında məsciddə məskunlaşıb. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cavab vermir. Salman Farisi kimi ondan da uzaq bir yerdən əzab çəkə-çəkə gəlib onu tapan adam qala-qala Abu Hureyra soruşur ki, kimə aiddir? Bir də soruşur, bir də soruşur. Axırda Peyğəmbər s.ə.v əlini qoyur Salmanın ayağının üstə. Deyir, əgər iman Süreyya ulduzunun yanında olsaydı, bu adamlar gedib orada çıxardılar. Bu da Salman Farisi radiyallahu anhın fəziləti. Ammar ibn Yasir və həmçinin Salman Farisi və bir də Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh. Bu üçünün fəziləti bir hədisdə göstərilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cənnət üç nəfər üçün darıxır. Səbirsizliklə onları gözləyir. Əli ibn Əbi Talib, Salman Farisi və Ammar ibn Yasir. Bu da bu sahabənin fəzilətidir. Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlcə onu hədiyyə olaraq Xədicədən götürür, kölə kimi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin köləsi olur. Sonra azad edir, oğulluğa götürür. Sonra oğulluqdan da çıxarır. Öz atasına mənsub edir. Təsəvvür edin, kölə iman gətirir ona. İlk iman gətirənlərdəndir. Və axırda adı Quran-ı kərimə düşür. Yeganə sahabədir ki, adı Qurana düşür. Fələmmə qada zeydun vatrahu. Adı Quran-ı kərimdə keçir. Bu da bu sahabənin fəzilətidir. Bundan başqa da Peyğəmbər s.ə.v bir gün bu sahabəyə deyir ki, ey zeyd, əxlaqında, davranışında, dinində mənə ən çox oxşayan sənsən. Sən məndənsən, mən də səndən. Xuzeym ibn-i Səbit radiyallahu anh eşitmişsiniz bu sahabən haqqında? Peyğəmbər s.ə.v bu sahabə haqqında deyir ki, Xuzeymənin şahidliyi iki kişinin şahidliyinə bərabərdir. Niyə bunu deyir? Xuzeymə radiyallahu anhu bir gün gəlir, görür ki, Peyğəmbər s.ə.v bir müşriklə mübahisə edir. Müşrikdən dəvə alıb, müşrik o dəvəni vermək istəmir. Çünki daha çox pul verən var deyə sövdələşməni istir pozub, dəvəni başqa adama satsın. Peyğəmbər s.ə.v deyir, axı, mən dəvəni səndən almışam. Deyir, şahid gətir. Bu vaxt Xuzeymə gəlir, ora çıxır. Məsələdən agah olan kimi deyir, mən şahidəm. Mən şahidəm ki, sən bu dəvəni ona satırsan. O da məcbur qalır, şahid var. Məsələn, dəvəni verir. Peyğəmbər s.ə.v Xuzeyməni çəkir qırağa, deyir, sən nəyə şahidliyə edirsən? Bax, sən orada olmamısan. Deyir, ya Rasulullah, biz axı heç Allahı da görmürük. Amma sənin Allahdan gətirdiyin hər bir ayəyə iman gətiririk. Və mən bilirəm ki, sən yalan danışmırsan. O həqiqətən də sənə bu dələni satıb. Mən buna şahidlik edirəm. Peyğəmbər s.ə.v də deyir, Xuzeymənin şahidliyi iki kişinin şahidliyinə bərabər. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh danışmışam bunu sizə. Bir gün Peyğəmbər s.ə.v Abu Bakır radiyallahu anh deyir, qalx cəmaata nəsiyyət elə. O da qalxır, nəsiyyət edir, oturur. Sonra Ömərə deyir, qalx, cəmaata nəsiyyət edir. O da nəsiyyət edir, oturur. Sonra üçüncü bir sahabəyə deyir, o da qalxır, nəsiyyət edir, oturur. Nəhayət Abdullah ibn Məsuda deyir, qalx ey İbn-i Umab, cəmaata nəsiyyət edir. O da qalxır, sadə sözlər deyir, lakin böyük mənanı əhatə edir özündə. Bir ay cəmaat, Rəbbimiz Allahdır dinimiz İslamdır, kitabımız Qurandır, qibləmiz Kəbədir və Peyğəmbərimiz bu adamdır, sallallahu aleyhi və səlləm. Allah və Rasulü nədən razıdırsa razıyıq, nəyə nifrət edirsə nifrət edirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun bu nəsiyyətini o qədər bəyənir, xoşuna gəlir və onu tərif edir. Deyir ki, İbn-i Ummab doğru söylədi. İbn-i Ummab doğru söylədi. İbn Ummu Abd nədən razıdırsa razıyıq, nəyə nifrət edirsə nifrət edirik. Sahabənin fəzilətidir bu, subhanallah. İbn Abbas radiyallahu anh uşaq ikən görür ki, Peyğəmbər s.ə.v ayaq yoluna getdi, bir aftafa su aparır, qoyur ayaq yolunun qabağına. Rasulullah s.ə.v bunu görür və onun üçün dua edir ayağından çıxır, dəstəmaz alır, bunu görür ki, uşaq bunu fikirləşdi, qoydu. Uşaq bilir ki, ayaq yolunda yunmaq lazımdır ki, pak olasan, təmiz olasan. Dua edir, deyir, Allahümmə fəqqihi fiddin və allimhu təvilə kitabı. Allahım onu dində fəqih et və kitabı, Quranı ona öyrət. Bu həmin sahabədir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh məşvərət edəndə, böyük sahabələri bir yerə yığanda onu da çağırır. Və sahabələr bir gün Ömər radiyallahu anhıya etiraz edir ki, niyə bəs bizim övladlarımızı çağırmırsan, öz övladın Abdullahı çağırmırsan bu məclisə, onu çağırırsan, deyir, indi görəcək. Nəsr surəsini oxuyur, bir təfsir edin bunu. Hamı təfsir verəndən sonra İbn Abbas radiyallahu anh deyir, sən nə deyirsən? Deyir, bu surə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünə dəlalət edir. Bunların heç biri bilmir o təfsiri. Ömər radiyallahu anh deyir, görürsünüz, bu uşaq üçün Allahın Peyğəmbəri dua eləyib. Quran-ı kərimi hamıdan yaxşı bilir. Buna görə çağırıram. Səbit ibn Qeys radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xutbə verəni idi həmişə onun yanında olar. Qəbilələr onun yanına gəldikdə və yaxud Peyğəmbər s.ə.v hansısa bir qəbiləyə gedəndə Sabit radiyallahu anh deyərdir ki, qalx onlara bir xütbə ver. Təbii ki, xütbə verən adam qışqıra-qışqıra, uca səslə danışır. Sabit də həmişə bu cür xütbə verirdi. Və bir gün Allah subhanətə ilə ayə nazil edir, Hucurat surəsinin ayətini. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, lə tərfəu əsvətəkum fəvqə savtin nəbi, ən təhbətə əməlikum və əntum lə təşhurun. Ey iman gətirənlər, səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın. Onun yanında uca səslə danışmayın. Yoxsa özünüz də bilmədən əməlləriniz puç olar. Sabit radiyallahu anh bu ayəni işidir, məyus olur və çıxır gedir. Bir neçə gün gözə görsənmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabilərdən birinə deyir ki, get bax gör, bunun başına nə iş gəlir? Haradadır? Sahabə gəlir, görür ki, bu oturub evdə ağlayır. Əsir qorxusundan. Deyir, nə olub sənə? Deyir, əməllərim pus olub gedib. Mən cəhənnəmliyəm. Və ayəni oxuyur. Sahabə görür ki, bu düz deyir. Ayəyə görə bunun əməlləri pus olub. Qayıdır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Bunu ona deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, qayıt ona de ki, o cənnət əhlindəndir. Müjdələ onu. Həssən ibn Sabit radiyallahu anh, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şairidir. Şairlər gəlirdi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına ki, onu şeirlə üstələsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Həssən ibn Sabitə deyərdi ki, qalx bunların cavabını ver. Özü də dua edərdi. Dua edərdi ki, Allahım onu sabit et. Onların cavabını verə bilsin. Həssən radiyallahu anh da həmişə o şairləri o suzdururdu yerinə. Suraka ibn Malik eşitmişsiniz bu sahabə haqda. Radiyallahu anh. Bu həmin sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin başına 100 dəvə qoyurlar müşriklər. Və Suraka bunu eşidir və bilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və Abu Bakır səhra ilə Mədinəyə hicrət edir. Nizəsini, oxunu, qılıncını götürür, gedir onun dalında gedir ki, onu əsir tutub təhvil versin müşriklərə və yüz dəvəni alsın. Üç dəfə dəvəsi, e, daha doğrusu atı torpağa batır. Başa düşür ki, ona heç nə deyə bilməyəcək. Bu, Allahın Peyğəmbəridir. Və yaxınlaşır, deyir, ya Rasulullah, mənə bir namə yaz. Nə vaxtsa müsəlmanlar əgər mənim qəbiləmi fəth eləsə, zəbt eləsə, o naməni göstərim ki, mənə dəyməsinlər. Silahlı adam təsəvvür edin, silahsız Allahın Peyğəmbərindən aman diliyir. İslam'a gəldikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olarkən Rasulullah s.ə.v ona görünmə deyir. Və bu səhabənin fəzilətidir. Deyir, ey Suraka, o gün ki, Xosrovun bilərzi sənin qoluna taxılacaq. Sənin halın necə olacaq? vaxt gəlir, Fars imperiyası darmadağlı edildikdə Ömər radiyallahu anh Surakanı çağırır, otuzdurur Xosrovun taxtını, bilərziyini onun əlinə taxır, tacı da onun başına qoyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi. Bu da bu sahabənin fəziləti. Cabirin atası Abdullah radiyallahu anh Uhud döyüşündə şəhid olur. Sahabələrdən bir neçəsi öz aralarında söhbət edir, deyir, deyəsən bu heç şəhid olmayıb. Layiqincə vuruşmayıb. Cabir bunu eşidir, gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə deyir ki, ya Rasulullah, səni and verirəm Allaha, deyirəm, atam şəhid olubmu? Cənnətlikdirmi? Bəzi sahabilər belə deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm ona görə nə deyir? Deyir ki, mən sənə atam barədə elə bir müjdə verəcəm ki, Allah subhanətə alə indiyə dək heç bir şəhidə onu nəsib eləməyib. Heç kəsə. Sənin atan şəhid olandan sonra Allah subhanətə alə onu öz hüzuruna çağırdı və arada heç bir hicab olmadan onunla danışdı. Və dedi, nə istəyirsən dilə, sənə dilədiyin veriləcək. Atan da, ya Rab, məni bu dünyaya qaytar, yenə vuruşum sənin yolunda şəhid olun deyə istəyini bildirdi. Allah subhanətə isə ona cavabında deyir ki, mən artıq qədərə yazmışam ki, bura, bu dünyaya gələn artıq o dünyaya qayıtmır. Uhud şəhidlərini dəfn edirlər Uhudda. 46 ildən sonra sel gəlir Mədinəyə və bunların üstü açılır bu şəhidlərin. Hamısı olduğu kimi qalıb. Cabir radiyallahu anh deyir, gəldim, baxdım, gördüm ki, atam elə bil yatıb. Əli də üzündə, üzündə yarası var idi. Əlini üzündən çəkdim ki, yanına qoyun. Yarasından qan axmağa başladı. Əlini buraxdım və əli qayıtdı təzdən öz yerinə. Allah subhanətə alə onlar haqqında deyir, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda şəhid olanları ölü saymayın. Onlar diridirlər və Allahın yanında Allahın verdiyi ruzdan yeyib içirlər. Ənəs ibn Nadir radiyallahu anh bu sahabə də Uhud döyüşündə şəhid olur. Müsəlmanlar məqlub olub geri çəkilərkən Ənəs ibn Nadir radiyallahu anh gəlir, əksinə düşmənə tərəf gedir. Və təsəvvür edin, hamı qaçır dara, arxıya. Bu sahabə tək onlara tərəf gedir. Saad radiyallahu anh ilə rastlaşır, deyir, hara gedirsən? Biz geri çəkilirik, məqlub oluruq. Deyir, ey Saad, mən Uhud dağının yanında cənnətin iyini hiss edirəm. Saad radiyallahu anh deyir, dayandım, ki, baxım görün bu sözü deyən adam nə cür vuruşacaq. Baxır, sonra qayıdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və sahabələrə onun nə cür vuruşduğunu vəhs edə bilmir. Deyir, mən onun kimi vuruşa bilməzdim. Bu sahabə şəhid olur. Lakin onu cəsədini tapa bilmirlər. Tanıya bilmirlər daha doğrusu. Babısı gəlir, barmaqlarının uzundan tanıyır. Çünki onun bədənində 80-dən çox qılınc nizə ox yarası var idi. Bu adam indi nə cür vuruşur, təsəvvür edin. Nə qədər bunu vururlar, yıxılmır. Belə vuruşur. Son nəfəsinə qədər. Bunu Allah subhanət hələ onlara nəsib edir. O şirinliyi dadtırır. O hər zərbədən ləzzət alırmış. Xalid ibn-i Valid radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu nə adlandırır? Seyfullah, Allah'ın kılıncı. Deyir Allah'ın kılıncıdır. O kılıncdan ki Allah düşmənləri kəsir. Mu'ta döyüşündəki fədakarlığı bəf eləyir. 3 min nəfərlik ordu ilə 120 min nəfərlik ordunu geri 30 durur. 120 min nəfərlik Rum ordusu qorxur, geri çekilir. Təsəvvür edirsiniz Nə cür taktika vurursa nə cür vuruşursa. 30 minlik ya 35 minlik ordu ilə yenə 120 minlik Rum ordusunun üstünə gedir, onları məğlub edir. Döyüşə başlamamışdan qabaq isə məktub yazır Herakla. Yazır ki, İslamı qəbul et, canını tutar. Ya da cizyə verməli olacaqsan. Bunu da eləməsən özündən küs. Mən sənin üstünə elə insanlarla gəlmişəm ki, siz yaşamağı sevdiyiniz kimi onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər. Bilal radiyallahu anh barədə Peyğəmbər s.ə.v bir gün yaxınlaşır ona deyir, ey Bilal, sən nə edirsən ki, Allah sənə cənnəti nəsib edir. Mən dünən cənnətdə oldum, yəni yuxuda, ayaq səsləri eşitdim, soruşdum, bu kimin ayaq səsləridir? Dedilər, Bilal radiyallahu anh. Şölə, subhanallah, cənnəti qazanır. Nəyə görə? Səbəbi nə idi? Deyir, sən neynirsən? Deyir, ya Rasulullah, mən elə hamı neynir, onu eləyirəm, ancaq bir dənə dəstəmaz alandan sonra hər dəfə iki rükət namaz qoyuram. İndi ona dəstəmaz haqqı deyilir. Bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona öyrətmir. O özü iştihad edir, bunu edir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu təsdiq edir. Deyir, elə buna görə də cənnəti qazanmışsan. Sünnə olaraq o qalır. İndi bizlər də hərdən dəstəmaz alandan sonra iki rükət namaz qılırıq. Xədicə radiyallahu anh buna olan o fəzilət, onun fəziləti heç bir sahabədə yox idi. Heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm barədə də elə bir rəvayət gəlməyib. Nədir o? Cəbrail aleyhissalam gəlir Xədicənin yanına, e, daha doğrusu Peyğəmbər s.ə.v-in yanına deyir, ya Rasulullah Xədicə gəlir əlində bir qab yemək. İndi içəri girəcək. Qapıdan indi içəri girəcək. İçəri daxil olanda ona deyərsən ki, Allah subhanahu wa ta'ala ona salam göndərir. Və mən də onu salamlayıram. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Allah subhanahu wa ta'ala sənə salam göndərsin. Fəzilətə bax, subhanallah. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kişilərdən çoxları kamilliyə çatıb. Qadınlardan isə yalnız dördü kamilliyə çatıb. Cənnət əhlinin, cənnət qadınlarının ən fəzilətlisi. Məryəm, Asiya, Xədicə və Fatimə radiyallahu anhına və Fatimə radiyallahu anhanın fəzilətinə baxın. Ölüm qabağı Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Əyilir, Rasulullah s.ə.v onun qulağına nəsə deyir, əvvəl ağlayır, sonra yenə nəsə deyir, gülür. Sonra deyir ki, Rasulullah s.ə.v mənə əvvəlcə dedi ki, mən artıq bu dünyadan köçürəm, Rəbbimə qovuşacağım. Ona görə ağladım. Sonra mənə dedi ki, mənə ilk qovuşan sən olacaqsan. İlk qovuşan. Peyğəmbər s.ə.v ən yüksək, cənnətin ən yüksək mərtəbəsində olacaq, Firdos sənəsində. Fatimə radiyallahu anh da onun yanında olacaq. Zeynəb Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin zövcələrindən biridir. 11 zövcəsindən biri. Zövcələri bir yerdə olanda həmişə fəxrlə deyirdi ki, sizin hər birinizi vəlisi, yəni atası, qardaşı, əmisi evləndirib, ərə verib daha doğrusu. Nikahını kəsib. Məni isə Allah subhanətə alə üzə ərə verib. Quran-ı kərimdə Əhzab surəsində Allah tala nə deyir? Zeyd onu boşadıqdan sonra biz səni onunla evləndirdik. Peyğəmbər s.ə.v. Fəzilətinə baxın. Abu Hureyra radiyallahu anh cəmi 3 il 7 ay Peyğəmbər s.ə.v yanında olub. Amma hamıdan çox hədis rəvayət edir. Niyə? Nəzür bu olur? Bir gün gəlir Rasulullah s.ə.v yanına deyir, ya Rasulullah, mənim hafizəm zəifdir səndən eşitdikləri unuduram. Dua elə mənim üçün hədislər yadımdan çıxmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, aç ətəyini. Bu da ətəyini açır belə, üfürür ora, dua eləyir, deyir, indi yığ ətəyini. Ətəyini yığır, deyir, o gündən sonra mən bir dənə hədis belə yadımdan çıxmadım. Bu da hədis rəvayət eləməklə üstün idi digər sahabilərdən. Abdullah ibn Salam radiyallahu anh iki qat savab qazanır. Əvvəl Yahudi olur, ona görə savab qazanır. Sonra İslamı qəbul edir, ona görə savab qazanır. İki qat savab qazanır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bu sahabəni gördüyü yuxunu yozur və onu cənnətlə müjdələyir. Hədis səhih Əl-Buxaridədir. Deyir ki, mən yuxuda gördüm ki, bir yaşıllıq, baxça ağaclıq bir yerdəyəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu İslam dini kimi yozdu. Yəni sən İslamdasan, müsəlmansan. Ölənə qədər də müsəlman kimi yaşayacaqsan. Sonra deyir, gəldim, gördüm bağın ortasında bir dirək göyə qədər uzalır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dirəyi İslamın sütunu kimi yozur. Və deyir, mənə dedilər, qalx yuxarı. Və kömək elədilər, qalxdım lap yuxarıda bir tutqaz var idi. Halva kimi tutqaz. Peyğəmbər s.ə.v o tutqazı möhkəm ip kimi yozur. Urvatul vufqa. Mənə dedilər, bərk yapışdı o ipdən. E, daha doğrusu o tutqazdan. Bərk yapışdım. Yuxudan oyandım, gördüm ki, o tutqaz əlimdədir. Və gətirir onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə göstərir. Kəramətə baxın, subhanallah. Yuxuda görür, ayılır ki, əlindədir. Təmim ibn Avus Əddəri radiyallahu anh. Bu da iki qat savab qazanan sahabələrdəndir. Əvvəl xristiyan olur, sonra İslamı qəbul edir. İki qat savab qazanır. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qalxır minbərə və deyir Həddəsəni Təmim İbn Avus Əddəri Mənə Təmim İbn Avus Əddəri belə rəvayət etdi. Bu nə deməkdir? Sahabələrin hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədis rəvayət edirdi. Bu hədisi isə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Təmim ibn-i Avsə dəridən rəvayət edir və təsdiqləyir ki, onun rəvayət etdiyi doğrudur. Hədis səhi muslimdədir. Məsih Dəccəl barədə. Təmim radiyallahu anh gəlir Peyğəmbər s.ə.və başına gələn əhvalatı danışır. Uzun hədisdir. Danışır ki, o həmin o Məsih Dəccəli mağarada zəncirlənmiş halda görüb. Və o da ona deyib ki, mənim azad olmağıma az qalır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bunu təsdiq edir ki, həqiqətən də onun gördüyü o Məsih Dəccəldir. Bihyə ibn Xalifədir Kəlbi radiyallahu anh. Bu sahabənin üstünlüyünə də idi. Bu sahabə o qədər gözəl idi. Cəbrail aleyhissalam həmişə onun simasında gəlirdi. Həmişə. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cəbrail Aleyhisselamla söhbət edir. Bu vakti Ayşe radiyallahu anh içəri daxil olur. Sonra o gedir, deyir, ey Ayşə, bilirsən bu kim idi? Deyir, əlbəttə, Zihiyyə idi. bir xeyr, bu Cəbrail idi. Aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sələmə için dua edir. Deyir, Allahım, onun cənnətdəki dərəcəsini yüksəl ve onu əməli salih kullarına qovuşdur. Onu da cənnətlə müjdələyir. Bara ibn Malik radiyallahu anh, adını eşitmisinizmi? Bara ibn Malik o qədər səmimi adam olur ki, nə istəyirsə Allah subhanələ ona istədiyini verir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bir gün onun barəsində deyir ki, insanlar arasında elə elələri də var ki, Allahın adı ilə and verdiyi zaman Allah onun istədiyini dərhal verir neçə illər keçir? 10 ildən də çox. Farslarla müharibədə bir dəstə sahabə yaxınlaşır Bəra ibn Məlikə deyir ki, yadındadır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sənin barəndə belə demişdi. Dua ilə Allahın adı ilə qalib gələk düşmənə. Düşmən həqiqətən də izdən qüvvətlidir. Dua eləyir. Dua eləyir ki, sahabələr qalib gəlsin. Duanın axırında da deyir ki, Allahım, məni də şəhid et. Sahabələr qalib gəlir və sonra görürlər ki, bu şəhid olur. Hamısı da yəqin bilirdi ki, bu şəhid olacaq. Çünki nə istəyirdisə Allah ona istədiyini verirdi. Musad ibni Umeyr bu sahabənin həyatını oxuyanda adamın tükləri biz-bizdir. Radiyallahu anh. Ən zəngin adam olur. İslam'a gələn kimi. Qohum əqraba, valideyn, hamısı ondan üst sevirir ən kasıb sahabəyə çevrilir. Uhud döyüşündə şəhid olanda şəfən tapılmır bu adam üçün. Hamının kəfənləyirlər, bunun kəfəni olur. Bir dənə fitə ilə üstünə də ox qoyub dəfn edirlər. Lakin onun barəsində Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə ayə nazil edir. Minəl müminina ricalun sadaqu ma'ahadullah aleyh. Minhum men qada nəhvəhu və minhum men yantasır. Möminlər arasında elə kişilər var ki, Allaha verdiyi vədə, əhdə sadiq çıxdı və şəhid oldu. Kimisi də şəhid olmağını gözləyir. Cənnəti qazanır artıq bu. Lakin bunun fəziləti nə idi? Diqqət edin. Bu sahabə çox əzab əziyyətlərə məruz qalır və qaçır Həbəşistana. Hicrət edir Həbəşistana. Qayıdır, sonra gedir Mədinəyə. İki qat hicrət edənlərdəndir. Birinci üstünlüyü budur. Mədinəyə gedəndə nə cür gedir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu dəvətçi kimi göndərir. İslamda ilk dəvətçi Musab ibn Umeyr olur, radiyallahu anh. Gəlir Mədinəyə, 70 nəfəri dəvət edir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? İkinci əqaba beyyətində Peyğəmbər s.ə.v onu görür yanında 70 nəfərlə. Ki, 70 nəfəri dəvət edir. Hamısını Quran oxumağa öyrədir. Başdıraq olmağa sevincindən sevinir ki, 13 ildir özü Məkkədə dəvət edir, cəmi 70 nəfər gəlib. Musab ibn Umeyr radiyallahu anh gedib Mədinədə az bir müddətdə 70 nəfəri dəvət edir. Subhanallah. Bu sahabənin fəzilətidir. Radiyallahu anh. Ubey ibn Kab bu da məşhur sahabələrdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gəlir onun yanına deyir, ey Ubey, Allah mənə əmr elədi ki, Bəyyinə surəsini sənə oxuyun. Ubey ibn Kəb radiyallahu anh deyir, ya Rasulullah, səni and verirəm Allaha. Deyə görüm, Allah mənim adımı çəkdi. Subhanallah, gör, sahabə nəyə sevinir? Sevinir ki, Allah onu adı ilə çağırıb. Useyd ibn Hüdeyr radiyallahu anh, bu həmin sahabədir ki, Quran oxuyanda mələklər gəlib ona qulaq asırdı. Və bir dəfə o qədər ona yaxınlaşırlar, Bunları açıq aydın görür. Öz qiyafəsində yox, ulduz kimi, qəndil kimi görür və ertəsi gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə deyir, o da təsdiqləyir ki, onlar mələklər idi. Gəlmişdi sənin oxuduğun Qurana qulaq assın. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh uzun müddət xəstə yatır. Hər gün bir dəstə gəlir ona salam verir. Ancaq salam verənləri bu görmür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə deyəndə Rasulullah s.ə.v deyir, onlar mələklərdir. Hər gün gəlib ona salam verirdilər. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh. Fəzilətinə baxın. Əbu Zər Əl-Ğıfari radiyallahu anh. Bu sahabə ilk dəfə kəlmə-i şəhadəti açıq aydın Kəbənin yanında müşriklərə uca səslə deyən sahabədir. Ona görə də onu döyürlər. Ancaq öz sözünü deyir. Bu sahabə haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər kim İsa Peyğəmbərin təvazökarlığını görmək istəyirsə, Əbu Zərə baxsın. Əbu Zər radiyallahu anhın ömrünün axırında bir şəhərdən başqa şəhərə hicrət edir. Səhra ilə gedir, ölüm yaxalayır onu. Həyat yoldaşı da yanında. Can verir, yoldaşı da başlayır ağlamağa. Deyir, niyə ağlayırsan? Ölüm haqdır. Deyir, mən onu ağlamıram. Mən onu ağlayıram ki, sənin kimi adam çölün düzündə qalacaq. Nə su var, nə kəfən var, nə mən qadın xeylağı necə qəbir qazacam sənin üçün? Abu Zər radiyallahu gülə-gülə deyir ki, narahat olma. İndi bir dəstə müəmin gəlib məni dəfn eləyəcək. Deyir, sən nə danışırsan? Sən qeybdən xəbər verirsən. Harada bu səhraya heç kəs gələ bilməz. Deyir, mən yalan danışmıram. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən eşitdiyimi deyirəm. Bir vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve bir məclisdə ikən bizə dedi ki, sizdən biriniz səhrada vəfat edəcək və onun cənazəsində bir dəstə mümin iştirak edəcək. Onu dəfn edəcək. O məclisdə kimlər var idisə, hamısı vəfat edib, heç biri də səhrada ölmür. Bizdə mən qalmışam. O da mənəm. Qadın bir də görür ki, bir dəstə mümin gəlir, başında da Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh gəlir, yuyub, qüsl edib, cənazəsini qılıb, kəfənləyib, dəfn edirlər. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh bu sahabəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o qədər çox istəyirdi. O qədər ona etibar edirdi. Dəvətə tək göndərirdi. Təkcə bu sahabəni dəfələrlə dəvətə tək göndərir. Axırıncı dəfə Yəmənə göndərəndə dəvətə. Gəlir, kömək eləyir ona, atına otuzdurur. Və atın ipindən tutur, Mədinənin çıxacağına qədər Muazı yola salır. Və yola salanda, vidalaşanda deyir, ey Muaz, vallahi ki, mən səni Allah xatirinə sevirəm. Sahabələrin hamısını sevirdi. Ancaq şəxsən kiməsə deməsi bu rəvayət deyəndir. Bu hədisdə rəvayət olunub ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh bunu deyir. O da başlayır ağlamağa. Aşağı düşür ki, qaydanda artıq Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi görməyəcək. Vəfat edəcək. Sahabələrdən elələri də var idi ki, onların adı bəlli deyildi, ancaq fəziləti bəlli idi. Bunlardan bir neçəsini sizə misal çəkəcəm. Biri o sahabədir ki, o zənci ki, gəlir, deyir, ya Rasulullah, mənim nə pulum var, nə gözəlliyim var, rəngim qaradır, dərimdən yaxşı gəlmir, hamı məndən yan keçir, uzaq qaçır. Mən ancaq Allah yolunda gedib vuruşa bilərəm. İslamı olan xeyrin bu ola bilər. Əgər Allah yolunda gedib vuruşsam, mənim mükafatım nə olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, cənnət. Döyüşdən sonra baxırlar ki, bu şəhid olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gəlir, durur onun başının üstə. Deyir, vallahi ki, Allah sənin rəngini dəyişdi, ağ elədi. Dərindən gələn iyi gözəlləşdirdi. Sənə çoxlu neymətlər əta etdi və mən hurilərdən birinin sənin cübbənin yaxasını açıb yanına daxil olduğunu görürəm. Hələ qəbrə qoyulmayıb. Ha. Meyitlə danışır, onu müjdəliyir, sahabələr də bunu eşidir. Fikir verirsiniz, subhanallah. Həmçinin bir qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir, deyir, ya Rasulullah, yuxu görmüşəm, yoza bilərsənmi, deyir, danış. Bir yuxuda gördüm ki, cənnətdəyəm səs gəldi. 12 nəfərin adını çəkdilər. Sonra onları gətirdilər, boyunlarından, damarlarından qan axırdı. Çaya salıb çıxardılar, yaraları sağaldı, üstbaşı da tərtəmiz, gəlib oturdular taxtların üstündə, qarşılarına da gətirib böyük sinirlərdə yemək içmək qoydular və bunlar dirsəklənib sağ, sol, böyrü üstə, ha tərəfə çevrilirdilər, əlini uzadırdı, ağacın budağı əyilirdi və istədiyi meyvəni dərib yeyirdilər. Qızıl bir ərziklərdə, boyunbağlarda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun yuxusunu yoza bilmir. Qadın da qalxıb çıxıb gedir. Qadın gedərkən Peyğəmbər s.ə.v-in döyüşə göndərdiyi sərkərdə içəri baxılır. Deyir, ya Rasulullah, döyüşü qalib gəlir. Filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs şəhid oldu. Peyğəmbər s.ə.v deyir, qadını çağırın. Deyir, bir də o adları çək. 12 nəfərin adını bir də çəkir, sərkərdə deyir, bəli, ya Rasulullah. Onlar şəhid oldu. Fəzilətinə baxın bunların, subhanallah. Adları bəlli deyil, ancaq şəhid olub, qadın artıq onları cənnətli olduğunu görür. Və sonda məhşur hədisi bir daha xatırladacam sizə. Bu iki uşağın döyüşdə, Bədir döyüşündə necə vuruşduğunu. Az yaşlı uşaqlar Abdurrahman ibn Avfın biri sağında, biri salında durur, cərgələr. 300 nəfər mümin, 1000 nəfər müşrikə qarşı vuruşmalıdır. Abdurrahman ibn Avf 13 ildir Peyğəmbər s.ə.v-in yanındadır. O cür sahabə birinci döyüşdür, ehtiyat edir. Öz-özünə deyir, kaş mənim yanımda möhkəm kişilər olardı, vuruşanda bir-birimizə arxa olarıq. Bu uşaqlar Mədinə əhlidir, ənsardır, təzə gəliblər İslama. Lakin cəsarətə baxın. Bir biri məni belə dirsəyi ilə dümsüylədi, dedi, əmican, Abu Cəhəli tanıyırsan mı? Dedim, Abu Cəhəl sənin neyinə lazım? Dedim, mən eşitmişəm ki, o Peyğəmbəri söyür. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, əgər mən onu görsəm, ikimizdən birinin əcəli çatıncaya qədər mən onunla vuruşacağam. O biri uşaq da deyir, eyni sözü mənə dedi, hər ikisi məni ruhlandırdı. Baxdım ki, bu uşaqlar nə cür hazırdırlar vuruşmağa. Özə kimi öldürmək istəyirlər. Nə qədər çox istəyir, Allah s.ə. onlara istədiyini nəsib edir. Abdurrahman ibn Avf göstərir onlara Əbu Cəhli, onlar da Allah-u Ekber deyir, cumur üstünə yıxıraqdan öldürürlər maraqlıdır. Hə? Allah subhanətə alə Peyğəmbərin ən qatı düşmənini öldürməyi nə Əbu Bakra, nə Ömərə, nə Osmana, nə Əliyə, nə Həmziyə, nə başqa birisinə nəsib eləmədi. Kim ona daha çox can atırdısa, ona nəsib elədi. Və Allahdan istəyin budur ki, Allah subhanətə alə bizə cənnəti qazanmağa, sahabələrin getdiyi yolu, Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutub getməyi ora can atmağa nəsib eləsin. O yolla ölənə qədər gedib, mömin kimi yaşayıb, mömin kimi bu dünyadan köçüb, möminlərlə bir yerdə həşr olub, onlarla bərabər cənnətə girməyi bizə müvəffəq eləsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilaha illə əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk. Thank you.